afganino electita por representi Germanion. In citio articolo mi parolos pri la afganino Zore Esmaeli, sed mi comenzas menciante la germanan fotomodelinon Claudia Schiffer. Si estas uno e la ple e modelinoi de la mondo, famiginta je la comienzo de la 1990 jaroi lau la libro Guinness de recordoi, si estas la modelino quio plei foie estis montrita en titol pagioi de revuoi. Si ancau actoris in quelcae filmoi. De 2006 gis 2017 si representis Germanion en la programo Germanio Lando de la Ideoi. Tio estas, si estis montrita en affisioi, faltfolioi, cotopo, pritio programo, qui est celo estas varbi pro la lando. Nun si estis anstatauigita in tio rolo de la afgana modelino Zore Esmaeli. Zore Esmaeli naskijis in 1985 in Kabulo. In 1999, sia familio fugis al Germanio, kie si igis fotomodelino si vivas in Berlino, sed, kiel manekeno, si evidente voyagas multe. En 2004 si publicigis, cune cun du cun la german lingvan libron Meine neue Freiheit, von Kabul über den Laufsteg zu mir selbst. Mia nova liberezzo, el Kabulo tra la mod parada podio al mimem in cio si racontas sian vivon. Si havis nau jaroin ciam la talibanoi impotencigis in Kabulo cae cio shangigis. Sub la shario, la leggiaro obeita de radicalae islamanoi, si ec ne povis forlasi la domon sola au visitadi lerneion. La vivo de sia familio igis dangera, char sia patro estas shiaisma islamano, cae la talibanoi estas sunaismai fundamentistoi, tiu estas contraustara religia gruppo. In 1999 la familio forlasis Afganion. Ili vendis cion por pagi russain contrabantistoin, kiwi promesis transporti ilin al Europo, kie jam vivis frato de Zore la adolescantino sonjis pri aventura voyaggio cae gioia antovidis vidis novaen landoen cae culturoen. Tamen la voyaggio estis tutte differenza. Ile voyagis in camionoi, autoi cae busoi, dum ses monatoi ile trapasis dectri landoen, Iranon, Tajikion, Turkmenion, Ukrainion, Hungarion, Slovakion cae aliaen. Dum la voyaggio la familio quelcfoie ec nesciis cie ili estis, cae ofte ili havis ninion por mangi au trinki dum quelcae tagoi. En Ucrainio ili vivis dum unu monato en chambro de dudec quin quadratae metroi cune con dudec tri homoi, ne povante bani sin nec vidi la lumon de la suno. Ali foie ili devis marshi longa in distanzoin dum la rigora russa vintro. Fine ili alvenes al Germanio, kie ili petis la statuson de rifugintoi cae ricevis provisoran logeion. Iam ciam ili estis trapassintae la Germanan landlimon, la knabino Zore estis depreninta la hijabon, la islaman captucon, cae estis dirinta al siae gepatroi che si ne plus surmetos gin la familio estis felicia pro esti in Germanio, sed la adaptigio estis longdaura. daura. Ile ne scipovis la lingvon, ne conis la culturon, la cutimoin, la reguloin. Ciam si estis dexes jaraja, representanto de agenteo de modeloi, proximigis al si en vendeo de vestoi, cae demandes al si ciu si volis labori en la campo de modo. Cial ne, si pensis, cae commences labori ciel fotomodelo. Nur poste si sciigis tion al siae gepatroi. Ili consultis sian pliagian fraton. Li insistis che tio professio ne esas bona por ilia culturo. Ni esas malsamai, li diris char antaue sia familio ne estis permisinta chi si iru al kineo au al nageo con ge amicoi, au chi si faru voyagioin con, con lerneianoi, si comprenis che la familio ne niam permessus al si labori in la medio de manecenoi. Pro tio si fugis dua foie, ciam si estis dexep iaragia. La famiglio estis fuginta el cabulo por vivi in sicura sociu. Nun si fuggis pur esti libera. Si eclogis in alia urbo en la logeo de parenzo de amicino. Ion post iom si construis sian carrieron de modello. Si recontactigis con sia famiglio, sed, quiam ili rencontigias, ili ne commentas la mot paradoen. Tamen si diras che si sentas che sia familio amas sin, cae certas che amo estas pli granda o la culturo. Zora Esmaeli ne esas nu tre successa fotomodelino, si ancau engagigis in sociai laboroi. Ecte 2004 si esas oficiala comisitino au ambasadorino de la Germana Instanzo pre contrao discriminaziado cae subtenas asocion cio helpas Afganoin. Ancao in 2004 si confondis asocion nomitan Safe Society, Savu la Socion. In 2005 si fondis propran proiecton Culture Coaches, cio intensas helpi refugintoin interalie por integrigi in la Germanan Socion. Gia deviso estas accepti, compreni, convivi. Si diras che ciam si fugis el Afganio, si ricevis helpon, cae nun ancao si volas helpi. Cil mi mencis supre, si jare si eses electita por representi Germanion en la VAP programo Germanio Lando de la Ideoi. Do la afgana modelino Estas nun la visaggio cae corpo, de Germanio, lando quio ecte kelka jadecoi volas esti multicultura. Estas facte multicultura, cae fieras pritio. Quam cam ancorao, existas multae problemoi in la campo de integrado cae integrigio de homoi el tre malsamai culturoi.